вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у неяк аціхла, бо асноўныя аб'яднаўчыя матывы незалежнасць, сімволіка, мова даліся быццам самі сабою без напружання. Нарэшце уся ўвага з мноства метадаў вызначэння таго, што ў нас аб'ядноўвае. Ёсць аб'ектыўныя паказчыкі, супольнасць тэрыторыі, расы і неўсвядомленага гістарычнага лёсу. Але сёння нас цікавяць якраз суб'ектыўныя матывы. Усё чалавецтва любіць глядзець на агонь, набег вады ў рацэ і аблокаў у небе. Такія з'явы заварожваюць усіх пасля прыхільнасці разгаліноўваюцца, разыходзяцца ў розныя геаграфічныя куткі. Напрыклад, пачуты далёка ўначы брэх сабак, разліты ў сцюдзёным паветры, дым з коміна ў хат, рахманая густая гамана ў насычаным пахамі страваў і пітва паветры. Ужо згаданы дым будзе пахнуць у розных краінах па-рознаму тым болей по-рознаму вучыць і ўспрымаецца згаданая бяседная гамана свае асабістыя матывы нацыянальнага аб'яднання я шукаю менавіта ў гэтым кірунку там дзе спецыфічна выяўляецца наша нацыянальная прырода пра гэта мы паговорым крыху пазней а пачнем перадачу са статыстычнага факту які моцна ўразіў нашага сталага аўтара зміцера бартосіка Поводле статистики, за минулый год насельництво нашей краины сократилось прикладно на 25 тысяч человек. На белорусские масштабы это не такие уже и малый город. Уявите себе, был шклоу и няма. Ти, например, с мапы на заужды зник Воложен. Натурально, городу, про який иде говорка, нема и николи не было. Але мне не тяжко намалевать его в своем уявлении. Там все побудовано с шерой силикатной цеглы, однотипные домы, больше подобные на лягерные казармы, пара крамов да цирульня. Там завжды стоит одно и то же надворье, студенская имжа под бесколерным небом. Жилые кварталы органично переходят у могилки, головную прикметность городка – вялізныя плянтацыі стандартных новенькіх помнікаў з мармуровыя крошки, але ні наводным над магіллі няма ніводнага імя. Невясёлы адным словам атрымліваецца гарадок. Некаторых жыхароў гэтага гораду я ведаў асабіста. Людзей рознага веку, дабрабыту, сацыяльнага статусу, Гэта сябрук майго дзяцінства забіты ў п'янай бойцы ўласным татам, рэдкага гратэску, дарэчы, камедыянтам. Гэта муж дырэктаркі гомельскага незалежнага тэатру, бескрыўдны жыдоўскі чалавечак да непазнавальнасці замардаваны ва ўласнай машыне нелюдзімі, якіх ён на сваю бяду падабраў на начной вуліцы. Гэта і мой сусед па пляцоўцы, малады толковы кампутаршык, што надзвычай радасна памяняў Беларусь на Канаду. І яшчэ тысячы і тысячы невядомых мне старых, чый натуральны адыход быў сустрэты альбо са скрухаю, калі смерць забірала разам з сабою ніколі не лішнюю пенсію, альбо з палёгкаю, калі яна вызваляла квадратныя метры жылля. Сімвалічна, што гісторыя гэтага мёртвага гораду пачалася з чэрвеня 94. -го. Менавіта тады ад моманту першага вялікага выбару, які ўпершыню за колькі гадоў падараваў гэтай зямлі лёс, пачалося неадступнае скарачэнне яе насельнікаў. А пройдзе яшчэ адзін год, як чакаецца больш ураджайны на смерці нямоглых і ўцёкі жывых, а за ім яшчэ, і насельніцтва гэтага гораду будзе год за годам толькі павялічвацца. А праз пяць гадоў нас жывых ужо будзе менш за 10 мільёнаў. Так спакойна і метадычна, без вайны і геноциду мудрая прырода будзе па чарзе адбіраць 2000 чалавек штомесяц. Тых, што аказаліся нездольнымі пакінуць пасля сябе змену. Чые імёны забудуцца з той самай хуткасцю, якой яны самі забываліся на свае радаводы. Нацыя выраджаецца. Ва ўнісон гучаць усе каментары гэтай з'явы. Некаторыя разумнікі нават падлічылі, праз колькі часу Беларусь павымірае цалкам. Але мяне патас гэтыя высновы не закранае. Таму што ніводзін чалавек не ведае даты сваёй смерці, нават прысуджаныя да расстрэлу але ў прысуджаных прага жыцця нашмат мацнейшае. Ці не гэтая дзіўная вайна павінна аб'яднаць нас, чыя мова, чые сімбалі ды ідэалы ўжо ў які год прысуджваюцца да вышэйшай меры. Каб здійсняць прысуд ужо не было каму. Такім чынам, што ж аб'ядноўвае і што можа аб'яднаць беларусаў як нацыю? калі казаць пра спецыфічную чалавечую прыроду тады пазнанне сябе і свае нацыі найлепей даецца ў параўнанні напрыклад паспалітых амерыканцаў яднае супольнае сядзенне ў кавярні клубе дзе яны пад півай гутаркі сочаць за матчам бейсбольнай каманды свайго штата ў тэлевізары хто б ты не быў але калі ты амерыканец ты абавязкова зразумееш і падзеліш пачуцці гэтых людзей А вось беларусаў не лучыць супольнае знаходжанне ў прадпрыемствах грамадскага харчавання. Колішняя традыцыя карчмы страчаная незваротна і калі вернецца, дык будзе ўжо зусім новай. З іншага боку беларусаў яднае заўзятарства на стадыёне. Шкада, што апошнім часам міліцыя адбірае ў заўзятараў нацыянальныя сцягі, бо тут не палітыка, а штосьці большая крэўнасць. Беларускі святар айцец Александр Нацн мяркуе, што беларусаў можа аб'яднаць вялікая эканамічная бяда. Спачатку галодны страўнік аб'яднае пралетарыят, пасля пралетарыяту спатрэбіцца інструмент, пры дапамозе якога бяду можна будзе пераадолець. Некалі такім інструментам стане нацыянальная ідэя, лічыць айцец Нацн. Я вот апошнім разам, як быў беларусі, ішоў па вуліцы і да мяне прыйшоў яшчэ не стары чалавек спытаўся мне каб мне паказаць дарогу я яму сказаў адразу па-беларуску зметаж па-расійску прабачце кажу я не тутэйшы я з лёнуны прыехаў ён на мяне глянуў а ты кажа ці бнф какой-то толькі таму што па-беларуску сказаў Я тады адчуў, што нешта тут ведаеце, што я сапраўды як быццам першы раз у чужой краіне як я прыязджаў сюды крыжыў все-таки яху на бацькаўшчыну другое такое ўражанне было калі нашы дзеці хворыя прыязджаюць мы тут прывозім на выздараўленне на адпачынак летам вось адна вельмі малдая сімпатычная дзяўчынка расійску гаце пытаюся а ці ты можаш размаўляць по-беларуску яна сказала магу а чаму не гаворыш не люблю вось бачу як это маладое пакаленне новае расце што можа аб'яднаць беларусаў цяпер я не ведаю хіба ж вялікая эканамічная бяда толькі адзінае што мусіць аб'яднаць это не інтэлігенцыя ну рабочыя калі яны зразумеюць што у такі спосаб жыць больш нельга тады можа нешта змеецца беларусіство это, это можа аднаб'яднаць патрэба некого лепшаго жыцця і патрэбы свабоды якой цяпер няма Але для многіх это не этой свабоды няма патрэбы просто яны зусім добра адчуваюць сябе ў такіх абсадах якія яны ёсць Так што што можа у цябе даць Беларусь не ведаю нацыянальная ідэя напэўна не яшчэ яшчэ далёка да гэтага можа кажу са зразуменнем пасля што іхняя бяда ад таго ідзе што тады не разумею што несе адна нацыя хоць сваім сваім жыццём але гэта можа прыйсці такі загады не цяпер на думку айца нацана то толькі вялікая бяда можа сёння расплюшчыць беларусам вочы на патрэбу яднання таксама пра бяду гаворыць адвакат і праваабаронца надзея дударава на маю думку беларусаў можа аб'яніць адна беда радасці сёння мало беларусаў таму што на вуліцах мы бачым і у памяшканню людзей не бачым вялікай радасці а толькі нішчата гора голад розныя здзекі і так далей. Нема радасці, не ўлыбаецца беларус. А вось бяда бяда ёсць. Бяда ёсць э, нават у кожнай сям'і. Бяда гэта тое, што аб чым я э, гутрыла вышэй. І таму думаю, што гэта будзе тым стимулам, які зможа аб'яднаць беларусаў у адну больш моцную нацыю. Бяда аб'яднала беларуса ў айчынную вайну. Бяда аб'яднала беларуса ў другіх становішчах, калі было вельмі цяжка. Можа такі лёс у беларусаў я не ведаю, але на маю думку гэта так. Надзея дударава следам за айцом нацынам лічыць, што аб'яднаць беларусаў як нацыю сёння можа толькі бяда цяжка гэтаму запярэчыць хоць з іншага боку мы бачым што чарнобыльская бяда якая закранула ўсю нацыю урэшце засталася прадметам клопату некалькіх энтузіястаў таго ж айца нацана які неаднойчы прывозіў з лёндану у пацярпелыя раёны лекі штосьці аб'яднаўчае было ў тых першых чарнобыльскіх шляхах а пасля усё ж тонкая гэта матэрыя аб'яднання калі яго не песціць не гадаваць малога не даглядаць дык яно можа і не развіцца тое чарнобыльскае яднанне было вельмі разумовым гэта не пажар і не вайна калі ўсе разам несвядома ўцякаюць ад небяспекі чарнобыльскую бяду нельга было пабачыць візуальна патрабавалася думка якая б злучыла ў адзін ланцужок выбух на аэс і павелічэнне статыстыкі хваробаў думка патрабуецца і сёння каб гнеў за дэфіцыт тавараў абрушваць не на прадаўшчыцу ў краме а на заганную эканамічную палітыку такая думка сапраўды аб'ядноўвае нацыю але ж думка эфемерная па сутнасці сваёй як любілі казаць шафёры соф аўтатранса на беларускіх дарогах спасибо в стакан не нальешь сталы аўтар нашай перадачы Сергей Харэўскі глядзіць на праблему аб'яднання ад адваротнага, што раз'ядноўвае беларусаў або што аб'ядноўвае іх у адмоўным непрадуктыўным сэнсе. Беларусаў лучаць уласныя комплексы і расійскае тэлебачанне. Агульных комплексаў цэлае жменя. Пераважна гэта комплексы непаўнавартасці. Убогая дзяржаўнасць, неразвітасць, нацыянальная культуры, абмежаванае поле мовы, малая колькасць і занядбаны стан помнікаў. Апакаліптычныя карцінкі экалагічнай катастрофы, якія маляваліся яшчэ да Чарнобыля. І гэтак далей. Ёсць таксама агульныя комплексы завышанай самаацэнкі. Самыя прыгожыя жанчыны, самыя лепшыя жаўнеры, самы працавіты народ, самыя чыстыя вуліцы і дысцыплінаваныя пешаходы. Беларусаў раз'ядноўваюць высновы, якія яны робяць з уласных комплексаў адныя напрыклад гатовыя ўзяць кулямёт і выправіць сітуацыю другія грэбліва падціскаючы вусны чакаюць калі нарэшце скончыцца гэтыя гульні ў тутэйшую дзяржаўнасць і самабытнасць а трэця збольша ўсім задаволеныя чакаюць пакуль улады падправяць умацуюць і здымуць пытанні ёсць вядома і чацвертыя і пятыя ёсць урэшце і беларусы без комплексаў што вымушаныя лічыцца з іх наяўнасцю у іншых беларусаў і ўсе робяць высновы зрабіўшы высновы кожны сваю беларусы разам глядзяць расійскае тэлебачанне і з цікавасцю сочаць за чужым жыццём беды і навалы не лучаць беларусаў з часоў падзелу рэчы паспалітай не злучыў іх насуперак прагнозаў і чарнобыль наадварот большасць жыхароў чыстых раёнаў нібы той маладзён у тралейбусе які раптам тароплівается в акно абы не саступіць месца кабеце імкнуцца не зважаць на бяду пацярпелых. Харызматыкі таксама ніколі не лучылі беларусаў. Чым большая была харызма ў царкоўна ці палітычная дзеяча, тым больш палярныя ацэнкі давалі ім людзі. Для адных апанас Філіповіч святы, для другіх здраднік. Адпаведна, амбівалентна ўспрымалі беларусы і Веніяміна Руска, і захвата Кунцевіча, і касцюшку і Каліноўска. Той, хто не дае іншым права на ўласную рацыю, урэшце застаецца сам насам са сваёй харызмаю. Прыклад, два найбольш яркія і найбольш палярныя палітыкі сённяшнія Беларусі. З непрымання апантаннай харызмы вынікае беларускае непрыманне апалягетыкі. У сённяшняй Беларусі нярэдкі прыклад, калі людзі ходзяць адначасова і ў церквы і на малельныя зборы пратэстантаў. Як некалі уніяды хадзі інтарэсаў вакол расійскага падкрэслю не свайго тэлебачання па-першае яго можна глядзець паўсюль і задарма по-другое там ніхто не патрабуе ад беларусаў саўдзелу а значит що можна сузіраць пасыўна разважаць без напругі пасля натуральна лепшая якасць перадачу па-чацвертае ніхто не вярэдзіць там нашых комплексаў хоць бы з-за палітычнай карэктнасці па-пятае А пантанная палягетыка розных харызматыкаў там рассыпаецца, прапануючы цэлую палітру думак. І нарэшце самае прывабнае для беларуса. Там у яго ёсць права выбару на шасці каналах. Хочаш чаго-небудзь шчымліва савецка, бяры чаго-небудзь гарачэйша, калі ласка, беларусаў яднае расійскае тэлебачанне. Гэта быў Сергей Харыўскі як выглядае разважаць ад адваротнага ў нашым пытанні можа быць больш удзячна, але невядома наколькі карысна. Чалавек адразу пералічыць вам некалькі чыннікаў, якія яго разбураюць і абавязкова задумаецца перш чым скажа, што яго стварае. Паэт сяржук сокалаў воеш кажа, што беларусаў аб'ядноўвае хлусня. Пытанне гэтае не менш страшнае, чым адказ на яго. Глянем у гісторыю. Праўдзівыя ідэі памкнення лепшай часткі цэлых пакаленняў беларусаў сканчаліся правалам. Касцюшка, лялевель, каліноўскі, браты луцкевічы, лідары БнР і слуцкія ваяры, далей сябры падпольных рухаў рознага кшталту, якія існавалі на беларусі пасля вайны, беларуская эміграцыя і ўрэшце беларускі народны фронт. Што аб'ядноўвае пералічаныя імёны і з'явы? Чысціня і праўда. З другого боку, цілі стіжми здрадників, хлусов, халуйов і подхалімов, карачей бруд і мана. І насуперак усяляким логікам адукаваных і разумных, насуперак чалавечай маралі яны, гэтыя бруд і мана заўсёды перамагалі. На Беларусі мала шанцаў выйграць хаця б якую прыстойную будучыню народу у таго, хто думае пра народ. Мы любім спасылацца на ўрокі гісторыі, ды глянь мы ж ёй у вочы і прачытаем – Виграє той, хто хлусить. І чим хлусня бруднішая, тим болій у манюки шансів на перемогу. Сьогоднішнє становище Білорусі – яскравий доказ. Насельництво об'єдналося вокруг президентської мани. Яно не хотіло ні культури, ні мови, ні моралі. Докладній, яно ставилося до їх абияково, бо хотіло хлеба, диванов, упевненості в завтрашнім дні. Об'єднати сьогоднішніх білорусів може тільки чергова мана. Інша справа – куды яна павядзе гэтыя аб'яднаныя масы. У дзяцінстве мы захапляліся казкамі. Дзяцінства прайшло, а мы ўсё спрабуем жыць паводле казачных законаў. Мы ўпэўнены, што дабро перамагае зло і таму думаем, што сапраўды нехта заб'е цмока, нехта павешае на неба месяц і сонца. Мы верым, што зрога ўсяго многа і што певень абавязкова адбярэў пана жаронцы. Нам падабаецца кавалак тканіны, на якой намаляваны непраўдзівы агонь а над ім непраўдзівы чоп з непраўдзівай ежай. Бо мы ведаем, што за гэтай маной ёсць чароўныя дзверы. Варта толькі знайсці залаты ключык. Тата Карла разам з бурацінам увайшоў у тыя дзверы, і што з ім сталася, мы не ведаем. Затое ведаем, што тата Карусь ужо ніколі гэтага ключыка не знойдзе, але ён упарта верыць у ягонае існаванне, а таму спадзяецца. І апошняе. Сённяшнія светлыя галовы бацькаўшчыны ніколі не апусцяцца да маны самі і не прымуць яе ад іншых. А гэта значыць, што насельніцтва ізноў аб'яднаецца вакол чарговай хлусні. Сяржук сокалаў воюш гаварыў пра разбуральную ману, якая лучыць беларусаў. Прафесор Адам Мальдзес наадварот кажа пра хлябальныя каштоўнасці, якія не аб'ядноўваюць, але ўрэшце мусяць аб'яднаць нацыю. По моему меркаванню, беларусов як нацыю могуць аб'яднаць агульначалавечыя, агульнанацыянальныя каштоўны, якія знаходзяцца паза партыйнымі, можа быць, нават дзяржаўнымі межамі, а якія могуць успрымацца кожным, хто жыве на зямлі беларускай. Найперш, найперш гэта беларуская зямля Значыць, кожны беларус, які жыве на зямлі беларускай, павінен быць дбайным пра гэтую зямлю. Другая каштоўнасць, якая павінна аб'яднаць усіх беларусаў, гэта праца. Беларус не мае права быць дрэнным гаспадаром на сваёй зямлі. Калі ён дрэнны гаспадар, значыць ён не беларусы, не грамадзянін Рэспублікі Беларусі, гэтак далей, гэтак далей. Трэцяе вакол чаго мы можемм аб'яднацца. Гэта наша спадчына, культурная, гістарычная, моўная. Тым жа Богам нам дадзена беларуская мова і мы е павінны шанаваць, берагаць і перадаць наступным пакаленням. Это аксіома, якая не падлягае сумненню і вакол якое, мне здаецца, павінна аб'яднацца ўсе. Ну і наступныя каштоўнасці гэта хрысціянскія каштоўнасці, не каталіцкія, не праваслаўныя, не ўніяцкія, не пратэстанцкія, а хрысціянскія каштоўнасці, Таму што мы усе хрысціяне. Ну і апошняя каштоўнасць это сям'я, Але гэта ўсё залежыць ад першых чатырох каштоўнасцей. Мы былі б наіўнымі людзьмі, калі б думалі, што, давши людям больше заробок, але не давши им в разных моральных национальных ориентиров, мы ничего досягнем. Таким чином мы раскрыли целое поле махчимых объединяющих мотивов от войны и экономичной беды до христианских каштовностей. Не магу не пагадзіцца з усімі ўдзельнікамі сённяшняй вострай брамы, але сам для сябе шукаю чагосьці не агульнага, а канкрэтнага, намацвальнага, блізкага і адначасова пазітыўнага, таго, што мусіла б культываваць беларуская інтэлігенцыя і адначасова таго, што жыве ў народзе само сабою, не названая ў якасці аб'яднаўчага матыву. Нядаўна прыяцель падзяліўся сваім наіўным здзіўленнем сядзім кажа з сябрам бізнесоўцам у ягоным офісе раптам сябра зірнуў на гадзіннік спахапіўся і кажа пора куды пытаецца мой прыяцель на вёску бульбу капаць адказвае бізнесмен якая вёска перакананы што беларусаў найлепей адная вёска не тыя вычварныя соткі на якія цэлым нашэсцем едуць у электрычках сотні тысяч гараджанаў вынішчальнікаў прыроды а традыцыйная вёска з якой так ці інакш пралягаюць карані кожнага з нас адмовіўшыся ад усяго вясковага дзеля таго каб хутчэй стаць гараджанамі беларусы амаль страцілі свой самы галоўны аб'яднаўчы матыў паказальна што яны так і не стварылі сваю гарадскую культуру і тут я звяртаюся да прыкладу іншых нацыяў скажем да літоўцаў у якіх гарадская культура гэта прывезеная ў працэсе урбанізацыі культура вясковая у клапатлівая нацыі такая культура выдатна спалучылася і з дыпламатычным пратаколам і з кампутарнымі навацыямі а ўрэшце аб'ядноўвае ўсіх ад малога да вялікага перад абліччам небяспекі літоўцы таксама як і мы на пачатку стагоддзя былі цалкам вясковай нацыі таму іхны прыклад абнадзейвае павярнуцца да вёскі і палюбіць яе так як любілі нашыя продкі Thank you. Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.